Vatanos ester ad Adonai כי פחדה מפני הרעה אשר נצמחה ותפשוט את בגדי מלכותה ואת עדיי תפארתה ותלבש שק ותפזר את שערת ראשה ותמלא אותם עפר ואפר ותענה בצום נפשה ותיפול על פניה ותתפלל ותאמר Adonai Elohei Israel, Asher Atah, Melech Melechim, Venora, V'yosei Kol Haolam, U'moshel Aleinu, Azor Na Lamatcha Badad, Asher En La Ozer Acher, Ki Imata, Ki Badad Yashavti Heina, Uvadad Ani, בבית המלך בלואיו. ואם כי עניה שואלת צדקה מבית לבית, כי אני שאלתי רחמך מחלון לחלון. בבית המלך אחשורוש, מן היום אשר נלקחתי הנה ועד היום הזה, ואתה אלוהים, הנה נפשי, כחנה מידי, אם ייטב בעיניך, אם לא תרצה, לקח אותה. הצילה נא את צאן מרעיתך מהאריות האלה, אשר קמו עליהם, כי לימדני אבי. ודיבר לי אתה לקחת אבות והוצאת ממצרים, והרגת כל בכורי מצרים, ועמך הוצאת מתוך העם, ובידך החזקה, ובזרועך הנטויה, העברתם. בים וביבשה, כסוס במדבר, ותיתן להם לחם מן השמיים, ומים מצור החלמיש, וגם בשר לשובע נתת להם. בהם, ותח לפניהם מלכים גדולים ואדירים, והנחלתם בארץ טובה. וכאשר חטאו אבותינו לשמך הגדול, נתת אותם בשבי, והנה אנחנו כיום הזה. או דיבר לי אבי, כי דיברת אתה ביד משה עבדך, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים. ואתה אלוהים אבי יתומים, עמוד לי מן היתומה הזאת הבטוחה בך. ותן לי רחמים לפני האיש אחשורוש כי יראתיו כאשר ירא גדי את הארי והשפילהו על כל יועציו ויהיה כנוע ושפול וחבוש לפניי וכן וביופי אשר תיתן לי אתה אלוהי, ותן בליבו לשנוא את אויבינו ולאהוב את עבדיך, כי לב מלכים בידיך, אדיר ונורא ונשגב, הצילה נא מיראה אשר יראתי ואשר יגורתי, ואבוה בשמך ואצא מלפניו.